Promeni felicigas. Dum semainoi regis pro la cronvirusa criso rigorai reguloi cae malpermessoi pri contactoi. Multai homoi nun por si malcovris promenoin. Promeni estas bone, cae plifortigas la psican sanon, cae gi donas senton de liberezzo, La homoi ja havis malplida eblezoi passigi liber tempon extere, ca ili sentisin sin enfermitai en la propra logeio, ca tial sentas la besonon iri exteren. Oni multe rigardis al ecranoi, sed ciam oni eliras, tiam oni ricevas impressoin per ciui sensoi. Oni vidas la naturan medion, cae aliaen homoin. Promenoi changas niain pensoin cae la occupigion, pritimoi cae zorgoi. La monda san organizo cae la san asecuroi jam de jaroi predicas che oni plenumu ok mil gis dec mil tage. Tio helpas ne nur contrau multai civilizai malsanoi, set tio efficas ancau al nia psico, a parte senjargige. Se oni promenas dum unu horo, tiam oni havas iom pli legeran impresson pri la malfacila tempo de la criso. Tion confirmas ancau psicologoi. Promenoi ne nur fortigas la pulmon, sed ancau nian psikon. Gi donas al ni sensain impressoin, cae ni ricevas aliaen pensoin. Tio serenigas nian humoron, cae tio gravas giuste nun. La medio, la verda coloro, cae la vegetagioi, efficas, cune cun irado, a parte tranquillige. Se ni sidas dum la tuta tago en da domo, sur seggio. Tio principe estas imago pri tigro, kiu estas enfermita en malgranda caggio. Char ni homoi estas principe ancao tiel construitae, che ni iradu ciu tage quelcaen kilometroin. Ni simple sentas extere liberigon. Ma longe dirite, oni povas diri, che promenoi donas pli da felicio. Tiu ci criso estas nun chanso, char oni povas profiti por si el tiu tempo. Oni povas exemple plani plenumi ciu tagain promenoin dum unu monato. Tiam oni rimarcas che hoc mil pasioi ne estas tiel malmulte. Oni devas vere arrangi por si tion dum la labora ciu tago. Oni ja povas utiligi sian compufonon por nombri la pasioin. Post monato, oni estos malcovrinta la plesuron, cium promenoi donas, cae tiam oni povos neglecti la compufonon. Cio havas sian bonon. Se oni survoias sola, tiam oni povas iri lausia propra rapidezzo, cae povas sequi la impulsoin quius jus aperas. Tiam oni povas libere vagi, cae estas pli attenta. Se oni survoias cun iu cune, tiam ancau tre rapide la conversatio regas la situacion, tiam la percepto estas alia ju pli longe oni promenas, des pli malplenigas cae liberigas la capo. Tiam oni permesas ancau al si pli da hazardo, cae oni promenu ancau foie aliloce, cie oni ancora neniam estis, cae tiel oni povas malcovri sian propran urbon quasau oni estus fremdulo.